Anaximandre, deixeble de Tales, va defendre que el primer principi no podia ser, com havia dit el seu mestre, l'aigua, ni tampoc cap dels altres elements.